Ai milă, Doamne, și ne ascultă, iartă păcatele noastre. O Rege veșnic, Salvatorul lumii, suntem cu ochii plini de triste lacrimi. Ascultă, Doamne, rugăciunea noastră.